كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Əziz qardaşlarım, hamınıza, إلى də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsiyyət edirəm. Yenə bu dəyərli kitabın şərhinə davam edirik. Növbəti fəsil 18-ci fəsil Xristiyan anaya İslam dinini bəyan etmək. Burada xristiyan deyildikdə təhsə xristiyan deyil, ümumiyyətlə müsəlman olmayan valideyi nəzərdə tutulur. Hətta valideyn bidətçi olmuş olsa belə, onunla bu cür davranmaq, yəni son nəfəsinədir, onu hikmətlə İslam dininə dəvət etmək və daim onun üçün Allahdan hidayət diləmək gərəkdir. Fəslin ünvanından aydın olur ki, Əbu Hüreyranın radiyallahu anh anası İslamdan əvvəl xristiyan olmuşdur. 34-cü ədis Əbu Hüreyra radiyallahu anh demişdir mənim barəmdə eşidən elə bir yahudi, yaxud nəsrani yoxdur ki, məni sevməsin. Bir zaman mən anamı İslam dininə dəvət edirdim. O isə bunu rədd edirdi. Bir gün yenə dəvətimi rədd etdikdə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib dedim, anam üçün Allaha dua et. O da dua etdi. Sonra mən anamın yanına qayıtdım. Anam qapını üzümə bağlamışdı. O, ey Əbu Hureyra, mən müsəlman oldum, dedi. Mən bunu Peyğəmbər s.a.və xəbər verdikdən sonra dedim. Mənim üçün də, anam üçün də Allaha dua et. O da dua edib dedi, Allahım, qulun Əbu Hureyranı və onun anasını insanlara sevdir. Mühəmməd Nasriddin Albani Səhih Ədəbul Mufrad əsərində bu hədisin isnadının həsən olduğunu demişdir. İmam Muslimin səhihində bu hədis daha ətraflı rəvayət edilir. Həmin hədisdə Əbu Hureyra radiyallahu anh demişdir. Mən müşrik anamı İslama dəvət edirdim. Yenə bir gün onu müsəlman olmağa dəvət etdikdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm barədə xoşa gəlməz sözlər dedi. Mən ağlaya-ağlaya Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlib dedim. Ya Rasulullah, mən anamı İslama dəvət edirdim. O da bunu rədd edirdi. Nəhayət, bu gün onu dəvət etdikdə sənin barəndə nalayıq sözlər söylədi. Allaha dua et ki, Əbu Hureyranın anasına hidayət versin. Bunda Rasulullah s.a.v. dua edib dedi, Allahım, Əbu Hureyranın anasına hidayət ver. Mən Allahın Peyğəmbərinin s.a.v. bu duasına sevinərək dərhal evə qayıtdım. Evin qapısına çatdıqda onun bağlı olduğunu gördüm. Elə bu vaxt anamın ayaq səslərini eşitdim. Mənə yerində dur, ey Əbu Hureyra dedi. Qulağıma su səsi dəydi. Anam qüsl edib, hicabını yeydikdən sonra qapını açıb dedi. Əşhədü ən lə iləh illallah və əşhədü ənnə Muhammədən abduhu və rasuluh. Mən sevincimdən ağlaya-ağlaya Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib dedim. Ya Rasulullah, sevin, Allah sənin duanı qəbul etdi və Əbu Hureyranın anasına hidayət verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Allaha həm sənalar etdi və ona təriflər dedi. Mən dedim, ya Rasulullah, Allaha dua et ki, Əbu Hüreyranı və onun anasını möminlərə, möminləri də bizə sevdirsin. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm dua edib dedi, Allahım, bu qulunu və onun anasını mömin qullarına, möminləri də onlara sevdir. Odur ki, mənim barəmdə eşidən və məni görən elə bir mömin yoxdur ki, məni sevməsin. Bu hədisdən aydın başa düşülür ki, Əbu Hureyra radiyallahu anhu anasının müsəlman olması üçün əsas iki şeyə diqqət yedirir. Vaxtaşırı olaraq anasını İslama dəvət edir, onun müsəlman olacağına ümid edir və bir də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun üçün dua etməsinə xayiş edir yəni dəvət və dua. Demək, bir kimsənin, xüsusən də valideynin müsəlman olması üçün təmkinlə onu dəvət etmək və həmin adamın düz yola gəlməsi üçün Allahdan hidayət diləmək gərəkdir. Çünki hidayət Allahın əlindədir. Uca Allah bu xüsusda buyurur, Şübhəsiz ki, sən istədiyini doğru yola yönəldə bilməzsən. Amma Allah istədiyini doğru yola yönəldir. Allah doğru yolda olanları daha yaxşı tanıyır. Əl-Qəsəs surəsi 56-cı ayə. Həqiqətən də Allah istədiyi bəndəsinə dilədiyi zaman hidayət verir, dilədiyini də istədiyi vaxt haqq yoldan çıxarır. Doğru danışan və doğruluğu təsdiq edilmiş Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bu xüsusda demişdir. Həqiqətən, içinizdən bir kimsə o qədər yaxşı işlər görə bilər ki, axırda onunla cənnət arasında bir ərəş məsafə qalsın. Lakin əzəldən yazılmış qədəri onu qabaqlayar və o, cəhənnəm əhlinin əməllə bənzər əməllər edər, sonra da ora daxil olar. Həmsinin, biriniz o qədər pis işlər görər ki, axırda onunla cəhənnəm arasında bir ərəş məsafə qalar. Lakin, əzəldən yazılmış qədəri onu qabaqlayar və o, cənnət əhlinin əməllə bənzər əməllər edər, sonra da ora daxil olar. Hədisi Buxari rəvayət etmişdir. 19-cu fəsil Valideynlərin vəfatından sonra belə onların qeydinə qalmaq. Bu o deməkdir ki, ata-ana vəfat etdikdən sonra belə onların qeydinə qalmaq və onların savabının artması üçün xeyrxahlıqlar etmək mümkündür. Bu fəsildəki hədislər də buna dəlalət edir. 35-ci hədis Əbu Hüseyd radiyallahu anhu cəmaata belə rəvayət etmişdir. Biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanındaykən bir nəfər soruşdu. Ya Rasulullah, valideynlərimin vəfatından sonra onlar üçün edə biləcəyim hər hansı bir yaxşılıq qalıbmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu. Bəli, dörd xislət qalıb. Onlar üçün dua etmək və onların bağışlanmasını diləmək. Onların verdiyi əhdi yerinə yetirmək onların dostluğuna yaxşılıq etmək və onlar tərəfdən olan qohumlarla əlaqələri möhkəmləndirmək. Bu həlisə Əbu Davud və Hakim rivayət etmişdir. Muhammed Nasrəddin Albani Silsilətül Əhədisi Daif əsərində bu hədisin zəif olduğunu bildirib demişdir. İsnadı zəifdir. İsnaddakı ravilərin hamısı etibarlı ravilərdir. Yalnız Əbu Əsidin Mövlası Əlidən başqa. İbn Hibbandan başqa heç kəs onu etibarlı ravi hesab etməmiş. Üstəlik, oğlu Əsiddən başqa heç kəs ondan hədis rəvayət etməmişdir. Odur ki, Zəhəbi onun barəsində kim olduğu bilinmir demişdir. Lakin hədisin mənası səhiydir. Əvvəla hədisin ravisi Əbu Useyd Malik ibn Rabiə ibn Bədən Əs-Saidi Əl-Ənsari radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabəsidir. Burada onlar üçün dua etməkdir, yəni onların günahlarının bağışlanmasını diləmək, Allahın onlardan razı qalmasını və onlara rəhm etməsini, ha belə onların cəhənnəm əzabından qurtulmalarını, cənnətə daxil olmalarını Allahdan istəmək. Bu xüsusda da əvvəlki hədislərdə kifayət qədər dəlillər vardır həmsinin verdiyi əhdi yerinə yetirmək. Yəni, vəsiyyət etsələr, onların vəsiyyətini yerinə yetirmək. Buna İmam Buxariyənin rəvayət etdiyi hədisi misal göstərmək olar. Həmin hədisdə Ayşə radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdu. Anam qəfil vəfat etdi. Güman edirəm ki, əgər o danışmağa macal tapsaydı, malından sədəqə verməyi vəsiyyət edərdi. Əgər mən onun əvəzinə sədəqə versəm, bundan ona savab çatarmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəli deyə cavab verdi. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, əgər validin günah sayılan bir işi yerinə yetirməyi vəsiyyət edərsə, bu vəsiyyəti yerinə yetirmək qadağandır. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, Kim nə vəsiyyət edənin haqsızlıq etməsindən və ya günah işlətməsindən ehtiyat edib tərəflərin arasını düzəldərsə, ona heç bir günah olmaz. Əl-Bəqərə surəsi 182-ci ayə. Onların dostuna yaxşılıq etmək barədə 20-ci fəsildəki hədislərə onların şərhinə baxmaq kifayət edər. Ümumiyyətlə, dünyasını dəyişmiş adamın dostlarına yaxşılıq etmək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin etdiyi əməllərdəndir. Təkcə valideynin yox, Ümumiyyətlə, yaxan adamların dostlarına yaxşılıq etmək Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsidir. İmam Buxarinin rivayət etdiyi hədistə Ayşə radiyallahu anh demişdir. Mən Xədicəyə qısqandığım qədər Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələrindən heç birinə qısqanmamışam. Hərçənd mən onu heç görməmişdim. Lakin Peyğəmbər s.ə.v çox tez-tez onu yad edərdi. Olurdu ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qoç kəsib onu hissələrə bölər, sonra da onları Xədicənin rəfiqələrinə göndərərdi. 36-cı hədis Əbu Hüreyrə radiyallahu anh demişdir. Ölən adamın dərəcəsi onun vəfatından sonra yüksələr və o, ey Rəbbim, bu nəyə görədir, deyə soruşar. Cavabında ona, övladın sənin üçün bağışlanma diləmişdir, deyilər. Muhammed Nasrəddin Albani Səhih Ədəbül Mufrad əsərində bu əsərin istinadının Həsən olduğunu demişdir. Bu dəlildir ki, övladın valideyni üçün etdiyi dua valideynin günahlarının bağışlanması və savabının artması üçün səbəb olaraq onun dərəcəsini yüksəldir. Bu da valideyn üçün dua etməyin nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu bir daha subuta yetirir. 37-ci ədis Qalib rəvayət edir ki, Muhammed ibn Sirin demişdir. Bir gecə biz Abu Hureyranın yanındaykən o dedi, Allahım, Abu Hureyranı, onun anasını və onlar üçün bağışlanma diləyən kimsələri bağışla. Muhammed ibn Sirin mənə dedi, biz onlar üçün bağışlanma dilədik ki, Abu Hureyranın duası bizə də yetişsin. Muhammed Nasrəddin Albani Səhih Ədəbül Mufrad əsərində bu əsərin isnadının Həsən olduğunu demişdir. Belə dua etməyin böyük savabı vardır. Çünki burada Abu Hureyra radiyallahu anh onlar üçün bağışlanma diləyən hər bir müsəlman üçün bağışlanma diləyir. Bu xüsusda Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Kim mömin kişilər və mömin qadınlar üçün Allahdan bağışlanma diləyərsə, hər bir möminə görə ona bir savab yazılar. Demək, biz hər dəfə Allahım, mömin kişiləri və mömin qadınları bağışlar deyəndə, bu dünyadan köçmüş, ha belə həyatda olan möminlərin sayı qədər bizə savab yazılır. Odur ki, yadınıza düşdüysə deyin, Allahumma xeyirlil musliminə vəl muslimət vəl müminə vəl müminət əl-əhyəu minhum vəl-əmvət Allahım, müsəlman kişiləri və müsəlman qadınları mömin kişiləri və mömin qadınları, onlardan həyatda olanları və ölüb gedənləri bağışla. Bəzən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bir adam üçün cənazə namazı qılar, lakin savabın çox olması üçün cəm şəklində dua edib deyərdi. Allahümme afir li heyyinə və meyyitinə və şəhidinə və qayibinə və sağirinə və kəbirinə və zəkərinə və unfənə Allahümme mən əhiyyətəhu minnə fəhihi aləl-İsləm ومən təvəffəytəhu minnə fətəvəffəhu aləl iman. Allahın dinimizi, e, Allahın dirimizi və ölümüzü, burada olanımızı və olmayanımızı, kiçiyimizi və böyüyümüzü, kişimizi və qadınımızı bağışla. Allahım, bizdən kimi yaşatsan, müsəlman kimi yaşat və kimi öldürsən, mümin kimi öldür. Hədisi İbn Maciyyə Sünən əsərində rəvayət etmişdir. Həmsinin Möminlər üçün Quran ayəsi vasitəsilə də dua etmək olar. Uca Allah belə buyurur. Sahabələrdən sonra gələnlər deyərlər, Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı nifrət və həsədə yer vermə. Ey Rəbbimiz, həqiqətən də sən şəfqətlisən, rəhimlisən. Həşr surəsi 10-cu ayı. Burada Muhammed İbn Sirin biz onlar üçün bağışlanma dilədik ki, Əbu Hureyranın duası bizə də yetişsin deyir. Biz də həmsinin dua edib deyirik. Qafarallahu li Əbu Hureyrətə və li ummihi və li cəmiyyəl musliminə vəl muslimət vəl mümininə vəl müminət əl-əhyəi minhum vəl-əmvət. Allah Əbu Hureyranı və onun anasını, ha belə müsəlman kişiləri və müsəlman qadınları mömin kişiləri və mömin qadınları, onlardan həyatda olanları və ölüb gedənləri bağışlasın. 38-ci hədis Abu Hureyra radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, bəndə ölən kimi onun bütün əməlləri dayanır. Yalnız üç şeydən başqa, davamlı sədəqə, yaxud fayda verən elm, yaxud da onun üçün dua edən əməli salih övlad. Bu hədisi Muslim, Abu Davud, Tirmizi, Nisai və Əhməd rəvayət etmişdir. Hədisdə davamlı sədəqə deyildikdə yol çəkmək, yetimlər üçün ev tikmək, su quyusu qazmaq və s. Fayda verən elm deyildikdə isə özündən sonra faydalı elmi yaymaq üçün tələbə və ya kitab yaxud başqa bir vasitə qoyub getmək nəzərdə tutulur. Demək, insan elə işlər görə bilər ki, ölüb getdikdən sonra belə o əməlinin savabını qazana bilər. Bu da hər kəsə nəsib olmur. Yalnız Allahın xeyir qazanmağa müvəffəq etdiyi kimsə xeyir qazana bilər. Başda peyğəmbərlər olmaqla, əməli salih insanlar hər zaman dillər əzbəri olmuşlar. Hər kim xeyrxalq işlər görüb dillər əzbəri olmaq istəyirsə, Muhammed sallallahu aleyhi və sələmin yolunu tutub getsin. Ha belə, İbrahim aleyhissalam dua etdiyi kimi dua edib buna müvəffəq olmağa Allahdan diləsin. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة نعيم Ey Rəbbim, mənə hikmət ver və mənə əməli salihlərə qovuşdur. Sonra gələnlər arasında həmişə yad edilim deyə mənə yaxşı ad qismət elə. Məni nəyin bağının varislərindən et. Şuara surəsi 83, 84, 85-ci ayələr. 39-cu hədis İbn Abbas radiyallahu anhümə rəvayət edir ki, bir nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən Ya Rasulullah, anam vəfat etmiş və heç nə vəsiyyət etməmişdir. Anamın əvəzinə sədəqə verməyim ona fayda verərmi? deyə soruşdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bəli deyə cavab verdi. Muhammed Nasirəddin Albani Səhih Ədəb-ül Mufrad əsərində bu hədisin səhih olduğunu demişdir. Bu dəlildir ki, Valideynin adından sədəqə vermək onun savablarını artırır və bu əməl onun qeydinə qalmağa aid edilir. Həmçinin onların yerinə həc və ümrə ziyarətlərini yerinə yetirmək də bu qəbildəndir. 20-ci fəsil Atanın dostu olan kimsələrlə əlaqə saxlamaq Atanın dostları ilə əlaqə saxlamaq, onların üzünə təbəssüm etmək, onlarla gözəl rəftar etmək yeri gəldikdə onlara hədiyə vermək və onlara başqa bu kimi yaxşılıqları etmək valideynin qayğısına qalmağa aid edilir. Yəni, onlara yaxşılıq edən kimsə atasına yaxşılıq etmiş sayılır. Qeyd etmək lazımdır ki, ananın rəfiqələrinə, ha belə onların övladlarına və digər əqrabalarına yaxşılıq etmək də buna şamil edilir. 40-cı hədis İbn Ömər radiyallahu anhuma rəvayət edir ki, səfərdəykən bir bədəvi ərəbə rast gəldi. Bədəvinin atası Ömərin dostu olmuşdu. İbn Ömər bədəvidən sən filankəsin oğlu deyilsən, deyə soruşdu. O, bəli, deyə cavab verdi. Onda İbn Ömər əmr etdi ki, ehtiyat üçün saxlanılan uzun qulağı ona versinlər. Üstəlik, əmmaməsini də başından çıxarıb ona verdi. İbn Ömərin yanında olanlardan bəziləri dedilər, ona iki dirhəm bəs etməzdimi? İbn Ömər dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Atanın dostu ilə isti münasibət saxla. Onunla əlaqəni kəsmə ki, Allah da sənin nurunu söndürməsin. Bu hədisin isnadında keçən Abdullah ibn Salih hafizəsi zəif olan ravidir. Elə bu səbəbdən də bu hədis zəif hesab edilir. Bu hədisin axırındakı atanın dostu ilə isti münasibət saxla, Onunla əlaqəni kəsmə ki, Allah da sənin nurunu söndürməsin cümləsi zəif hesab edilir. Lakin hadisənin özü səhih hədislərdə öz təsdiqini tapmışdır. Belə ki, İmam Muslimin səhiyində varid olmuş həmin hədisin sonunda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Ən gözəl qayğı adamın öz atasının sevdiyi insanlarla isti münasibət saxlamasıdır. İbn Ömər radiyallahu anhının sualından açıq aydın görünür ki, o atasının dostları ilə əlaqə saxlayırmış. Çünki adam birisi ilə mütəmadi olaraq əlaqə saxladıqda onun yaxınlarını da tanıyır. İbn Ömər radiyallahu anhına Ömər ibn Xattab radiyallahu anhının dostunun oğlunu tanıması onun atası ilə əlaqə saxladığına dəlalət edir. Qırx birinci hədis Yenə İbn Ömər radiyallahu anhuma rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Ən gözəl qayğı adamın öz atasının sevdiyi insanlarla isti münasibət saxlamasıdır. Bu hədisi Muslim, Əbu Davud, Tirmizi və Əhməd rəvayət etmişdir. Həmin hədisin əvvəli belədir. Abdullah ibn Dinar rəvayət edir ki, İbn Ömər radiyallahu anhuma Məkkəyə səfərə çıxarkən özü ilə dəyişəkli bir uzunqulaq götürər və mindiyi heyvan yorulduqda həmin uzunqulağı minərdi. Başına da əmmamə qoyardı. Bir gün o, uzunqulağın üstündə ikən bir bədəvi onun yanına gəldi. İbn Omar ondan, sən filankəsin oğlu filankəs deyilsən, deyə soruşdu. O, bəli, deyə cavab verdi. Onda İbn Omar mindiyi uzunqulağı, üstəlik başındakı əmmaməsini ona verib dedi. Bu uzunqulağa min, bunu da başına qoy. İbn Ömərin dostlarından bəzisi dedi, Allah səni bağışlasın. Mindiyin uzun qulağı, üstəlik də ki, başındakı əmmaməni bu bədəviyə verdin. İbn Ömər dedi, mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitmişəm. Atanın dostu ilə isti münasibət saxla, onunla əlaqəni kəsmə ki, Allah da sənin nurunu söndürməsin. Abdullah ibn Dinar demişdir, o bədəvinin atası Ömərin dostu olmuşdur. 21-ci fəsil Atanın dostları ilə əlaqəni kəsmə ki, nurun sönməsin. 42-ci əviz Übadə Zuraqi demişdir, mən Amr ibn Osmanla bircə Mədinə məscidində oturmuşdum. Bu vaxt Abdullah ibn Salam qardaşı oğluna söykənmiş halda bizim yanımıza gəldi. Abdullah məclisdən çıxıb getdikdə geriyə döndü və iki yaxud üç kərə dedi, Ey Amr ibn Ofman, nə istəyirsən, elə. Muhammed sallallahu aleyhi və sələmi haqq ilə göndərənə and olsun ki, bu Allahın kitabındadır. Atanın dostları ilə əlaqəni kəsmə ki, nurun sönməsin. Bu hədisin isnadında keçən Ubadə Zuraqi məcul, yəni necə ravi və ya kim olduğu bəlli olmayan bir ravidir. Üstəlik bu rəvayət İsrailiyyətə aid rəvayətlərdəndir. Lakin hədisin mənası səhihdir. Yəni, valideynin yaxınları ilə əlaqə saxlamağın, övladın boynuna düşən vəzifələrdən olması səhih hədislərdə öz təsdiqini tapmışdır. Burada Amr İbn Osman deyir, bu Amr üçüncü xəlifə olmuş Osman İbn Affan radiyallahu anh oğludur. Sanki Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu Amr ibn Osmanın ona qarşı etinasız yanaşdığını və atasının dostuna isti münasibət göstərmədiyini görüb ona belə deyir. Abdullah ibn Salam radiyallahu anh burada kitab deyəndə Tövratı qəst edir. 22-ci fəsil Sevgi irsən övlada keçir həqiqətən də çox vaxt övlad atanın xasiyyətini götürür. Çox vaxt el arasında eşidirsən, deyirlər, atasının balasıdır. Nəinki gözəl xasiyyət, hətta Peyğəmbərliyin irsən keçməsi də həqiqətdir. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, Süleyman Davuda Peyğəmbərlikdə varis oldu. Ənəmir surəsi 16-cı ayə. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, İbrahimin oğlu İshak, onun oğlu Yaqub, onun da oğlu Yusuf. Möhtərəm Peyğəmbərdir, özü də möhtərəm Peyğəmbərin oğludur, atası da möhtərəm Peyğəmbərin oğludur, babası da möhtərəm Peyğəmbərin oğludur. Hədisi Buxar rəvad edir. Ha belə, alimləri də misal çəkmək olar. Onlar da elmdə Peyğəmbərlərin varisləridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir alimlər peyğəmbərlərin varisləridir. Həqiqətən də, peyğəmbərlər özlərindən sonra nə bir dinar, nə də bir dirhəm qoyurlar. Qoyub getdikləri miras elmdir. Hədisi Abu Davud rəvayət etmişdir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, həmişə belə olmur. Hərdən övlad naxələflə çıxır. Atasının tam əksi olur. Buna da Nuh aleyhissalamın oğlunu misal göstərmək olar. Hud surəsi 42-ci ayədən 47-ci ayəyə qədər oxuya bilərsiniz. 43-cü hədis. Əbu Bakır İbn Həzm rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabələrindən biri mənə belə demişdir. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin bu sözü sənə kifayət edər. Sevgi irsən övlada keçir. Bu hədisin isnadında keçən Muhammed ibn Abdurrahman Əl-Muleyki zəif ravidir. Elə bu səbəbdən də Muhammed Nasrəddin Albani Daif Ədəbul Mufrad əsərində onun zəif olduğunu bildirmişdir. 23-cü fəsil Atanı adı ilə çağırmamaq, ondan qabaq oturmamaq və onun önündə getməmək. Bütün bunlar valideynə göstərilən qayğıya aiddir. 44-cü hədis 44-cü hədis Rəvayət edilir ki, bir dəfə Abu Hureyra radiyallahu anh iki kişiyə nəzər salıb onlardan birinə o sənin nəyindir deyə soruşdu. O da atamdır deyə cavab verdi. Abu Hureyra dedi, onu adı ilə çağırma, onun önündə getmə və ondan qabaq oturma. Muhammed Nasrəddin Albani Səhiyyə Ədəbül Mufrad əsərində bu əsərin səhi olduğunu demişdir. Valideyn müşrik kafir olsa belə, onu adı ilə, yaxud axsaqqal, ay kişi, ay arvad və başqa bu kimi müraciətlərlə çağırmaq şəriətə ziddir. Ha belə, önündə yetmək, yalnız zəruri halda, yəni məsələn, zülmət gecədə yolu göstərmək məqsədi ilə və s. hallarda onun önündə getmək caizdir. 24-cü fəsil Atanı kuniyə ilə çağırmaq olarmı? Kuniyə ismin əvvəlinə əbu, yəni ata, yaxud ummu, yəni ana sözlərindən birini qoşmaqla əmələ gələn ləqəb və ya ayamadır. Bu fəsildəki hədislər valideyni öz kunyası ilə çağırmağın caiz olduğuna dalalət edir. Diqqət edin hədislərə. 45-ci hədis Şəhr ibn Həvşəb rəvayət edir ki, biz İbn Omarla birgə səfərə çıxdıq. Bu əsnada Salim ona dedi, namaz vaxtıdır, ey Əbu Abdurrahman. Bu hədisi isnadında keçən ravi Şəhr ibn Həvşəb çoxlu xətalara yol vermiş saduq ravidir. Elə bu səbəbdən də Muhammed Nasirəddin Albani Daif Adabul Mufrad əsərində bu hədisin zəif olduğunu demişdir. Salim Abdullah ibn Ömərin oğludur. 46-cı hədis İbn Ömər radiyallahu anhə demişdir. Lakin Əbu Həfs Ömər belə hökum vermişdir. Muhammed Nasrəddin Albani Səhih Ədəbül Mufrad əsərində bu hədisin isnadının səhih olduğunu demişdir. Bu da dəlildir ki, oğul atanı kunyəsi ilə çağıra bilər. Hamımızın adından Allaha yalvarıram ki, ömrümüzün sonuna dək valideynlərimiz üçün dua etməyi bizlərə nəsib eləsin. Allahım, bizi və bizim mömin valideynlərimizi insanlara sevdir. Allahım, bizi, bizim valideynlərimizi və bizim üçün bağışlanma diləyən kimsələri bağışla. Allahım, valideynlərimizin vəfatından sonra belə onların günahlarının bağışlanması, və savablarının artması üçün xeyirxalq işlər görməyi, əməli salih övlad olmağı, ələl xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin buyurduğu dörd xisləti yerinə yetirməyi, Allaha dua edib onların bağışlanmasını diləməyi, onların verdiyi əhdi yerinə yetirməyi, onların dostlarına yaxşılıq etməyi və onlar tərəfdən olan qohumlarla əlaqələri möhkəmləndirməyi və onlar tərəfdən olan qohumlarla əlaqələri möhkəmləndirməyi bizə müvəffəq et. Allah bizə valideynlərimizin dostları ilə isti münasibət saxlamağı və imkan daxilində onlara hədiyyələr verib, könlünü şad etməyi nəsib et. Allahım, valideynlərimizi adı ilə çağırmaqdan, onların önündə yetməkdən, məclislərdə onlardan qabaq oturmaqdan və başqa bu kimi yaramaz əxlaqdan sənə sığınırıq. Subhanək Allahumma və bihəmdik, əşhədu ən la ilə illənd, əstəxfiruka və atubu iləyik.